Atça bolmaz. Haryň işi hardyr dostlar. Müň magtasaň atça bolmaz. This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. Atça bolmaz. Pany dünýäge ynanmaň. Altyn kümüşe guwanmaň. Giýewlere köňül bermäň, bir dogan zürýatça bolmaz. Köp ýollaryny görse gözüň, her magnydan bilseň özüň, bir nadana aýdan sözüň, ösüp giden batça bolmaz. Başyň ýassyga ýetende, sabyr-karar bolmaz sende, güýjüň-kuwwatyň gidende, ogul-gyzyň ýatça bolmaz. Magtymguly, Ajap çaglar, Kimse güler, kimse aglar, Dürli miwe beren baglar, Sawular, jennetçe bolmaz. This file made by the trial version.